Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Անլայնված խորհրդակցություն Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունում։ Արցախյան թատերարվեստը կներկայանա նոր ձևաչափով վերանորոգվել եւ ասֆալտապատվել է Ստեփանակերտ Այգեստան վանքի Խաչմերուկ Տրմբոն ճանապարհի առանձին հատվածներ։ Հստակ տեղեկություններ չկան Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման մասին։ Ծակուրի համայնքում կվերանորոգվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ եղել է առաջնագծում սպայական կազմի զինվորների հետ քննարկել մարտական ծառայության վերաբերող հարցեր։ Երեք Արմեն Գրիգորյանին ընդունել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, քննարկվել են անվտանգության առնչվող խնդիրների շուրջ հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության վերաբերող հարցեր քանի որ անվտանգության հարցերը առաջնահերթ են եւ անհրաժեշտ է ամենօրյա կապի մեջ լինել Արցախի հետ եւ Արցախ անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարեւոր է։ Այս պատճառով անհրաժեշտություն կա ավելի հաճախ լինել այստեղ, քննարկումներ ունենալ տարբեր մակարդակում։ Քննարկել ենք անվտանգության վերաբերող հարցեր, ինչպես նաեւ սահմանին վերաբերող հարցեր, ինչպես կարող ենք սահմանը առավել անվտանգ դարձնել, ենթակառուցվածքների բարելավման հարցեր են քննարկել։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հանդիպել է Արցախի ազգային ժողովի խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը նշել է, որ այս ձևաչափով առաջին անգամ են հանդիպում եւ հույս հայտնել, որ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ շփումները շարունակական կլինեն։ Արմեն Գրիգորյանը տեղեկությունները ներկայացրել Մոսկովյան իր վերջին այցի շրջանակներում ունեցած հանդիպումների վերաբերյալ, անդրադարձել ընդհանուր անմտագության ապահովման կարևոր բաղադրիչներին։ Այնուհետև կողմերը քննարկել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության, սահմանին տիրող իրավիճակի, անվտանգության բնագավառում արտաքին եւ ներքին մարտահրավերների հետ կապված հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր հանդիպել է նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի հետ։ Քննարկել են Արցախի անվտանգությանը, Պաշտպանության բանակի սպառազինության համալրմանն ու ռազմական ենթակառուցվածքների արդիականացման վերաբերող մի շարք հարցեր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հուլիսի 12-ին Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանին, որից հետո տեղի ունեցել ընդլայնված խորհրդակցություն։ Խորհրդակցությանը Լևոն Գրիգորյանը նշել է, որ արդեն իսկ հնարավորություն է ստեղծվել քննարկելու հարցերի այն շրջանակը, որոնք պետք է լուծեն երկու հայկական հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունները։ Այն ոլորտները, որոնք երկու գերատեսչությունների լիազորությունների շրջանակում են գտնվում, շատ կարևոր են բնակչության համար։ Մենք պետք է տրանսպորտի, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտները համադրենք եւ զուգահեռ աշխատանքներ տանենք։ Հայաստանի Հանրապետության կապի տրանսպորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հետ ունենք համագործակցության եզրեր, որոնք վերաբերում են տրանսպորտի, կապի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտներին եւ հետագա համագործակցությունը ծավալվելու է արդեն ձևավորված փորձի հիման վրա, ասել է Լևոն Գրիգորյանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը նշել է, որ այսի նպատակն է ցանոթանալ ոլորտում տարված աշխատանքներին։ Հանդիպմանը ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են մի շարք այլ հարցեր։ Աշխատանքային այցով Արցախ է ժամանել Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը։ Առիթը Արցախի նոր գործընկերոջ հետ ծանոթանալը եւ մինչ այդ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների ամրագրումն է։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի մշակույթի նորանշանակ նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը հանդիպմանը հաջորդ հաշճեպազրույցում ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի հետ առանձնազրույցի արդյունքները նշեց, որ շատ կարևոր է պահպանել ու զարգացնել երկու գերատեսչությունների միջև արկա համագործակցությունը։ Նրա խոսքով հայկական զույգ հանրապետությունների մշակութային կյանքը չի կարող գոյություն ունենալ տարանջատ։ Մեր երկու հանրապետությունների մշակույթի նախարարությունները մեկը մյուսին պետք է փոխլարացնեն, որովհետև մենք աշխատում ենք մեկ դաշտում եւ մեր մշակույթի համահարթեցումը այսօր անհրաժեշտ է եւ այստեղ եւս մեկ անգամ մենք տիկի նախարարի հետ վերահաստատեցինք, որ այնպես պետք է անենք, որ այդ համահարթեցման գործընթացը լինի անցնցում եւ այնպես նաեւ պետք է անենք, որ մեկը մյուսին փոխլարացնելով հասնենք մշակութային զարգացման մի նոր մակարդակի Հանդիպմանը հայտնեց Հայաստանի մշակույթի նախարարը։ Անդրադարձ է կատարվել մշակույթի բոլոր ճյուղերի զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Կարևորվել է արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը, նշեց Լիլիթ Մակունցը պատրաստակամություն հայտնեցին համագործակցությունը էլ ավելի ընդլայնելու այս երկու ամսվա ընթացքում շատ ավելի խորը եւ համապարփակ հասկանալով ոլորտը եւ թե ինչ բացեր կան ինչպես կարելի է ամենը լրացնել նաեւ ամրագրեցինք որ ամեն դեպքում անհրաժեշտ է մեզ համար համատեղ մշակութային միջոցառումների անցկացումը եւ շատ ուրախ եմ որ արդեն կա գաղափար Խոսքը 2019 թվականին Թատերարվեստի բնագավառում ավելի սերտ համագործակցության մասին է մանրամասնեց Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Մենք կարևորեցինք հատկապես թատրարվեստի բնագավառը եւ արդեն իսկ մտածեցինք 2019 թվականին մի բավականին լավ ծրագրի վերաբերյալ, որը Արցախի մեր Հազանյանման պետական դրամատիկական թատրոնը մի նոր ձևով ներկայանա Արցախյան հանդեսատեսին եւ ինչու՞ չէ նաեւ հյուրախաղերով հանդես գա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախարարները կարևորեցին մշակույթի տարբեր ոլորտների համագործակցությունը, թատերահամերգային կազմակերպությունների փոխայցելություններից մինչև մասնագետների վերապատրաստում։ Լիլիթ Մակունցը տեղեկացրեց, որ Արցախցի մասնագետները կարող են վերապատրաստման դասընթացներ անցնել Հայաստանում մեկնարկող մի նախագծի շրջանակներում, որը վերաբերում է մշակութային հուշարձանների պահպանությանն ու վերականգնմանը։ Հայաստանում ստեղծվում է տարածաշրջանային կենտրոն, հայտարարական մշակութային ժառանգության պահպանման կենտրոն, որի շրջանակներում տեղի ունենալու ինչպես փորձագիտական, մասնագիտական փոխանակումներ, դասընթացներ, վերապատրաստումներ, այլև որոշակի այլ կարգի աշխատանքներ շարժանել պահպանության հետ կապված։ Հուսով եմ եւ վստահ եմ, որ այս համագործակցությունը այս ձևաչափով նույնպես տեղի կունենա Արցախի հանրապետության հետ։ Լեռնիկ Հովանիսյանը շնորհակալություն հայտնեց հայաստանցի իր գործընկերոջը համագործակցության պատրաստակամության համար, վստահություն հայտնելով, որ պայմանավորվածությունները շուտով կյանքի կկոչվեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը եւ օտարերկրացի բարերարներ Սվետլանա Տատունցն ու Կատարինա Բերնտը ստորագրել են հուշագիր արցանագրություն Հադրութի շրջանի Ծակուրի համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման ծրագրի մասին։ Վերականգնման աշխատանքները կտարվեն երկու փուլով։ Առաջին փուլը ներառելու է հողային եւ շինարարական աշխատանքներ եկեղեցու հիմքի վերականգնման համար, շենքի պատերի ուժեղացում, իսկ երկրորդ փուլը ներքին հարդարման ու կահավորման, ինչպես նաեւ եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ։ Արցախի ժուրնալիստների միությունում հրավիրվել է կլոր սեղան նվիրված Շուշիի գրահրատարակչության 190-ամյակին։ Լսենք լրագրող Անահիտ Պետրոսյանին միջոցառումը, որը կազմակերպվել է Արցախի ժուրնալիստների միության եւ Կաճար գիտական կենտրոնի համատեղ ջանքերով, ուղղված էր մեր նախնիներից ստացած հարուստ մշակութային ժառանգությունը արժանվունով գնահատելուն, ինչպես նաեւ ուղիներ փնտրելու Շուշիի գրահրատարակչության ավանդույթները վերսկսելու եւ շարունակելու ուղղությամբ։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ ժուրնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանը, կարևորելով Արցախում գրատպության հիմնադրման 90-ամյակի նվիրված կլոր սեղան հրավիրելու անհրաժեշտությունը, հետաձգելիությունը, ասաց, որ այս փաստը ամուր հիմք պետք է հանդիսանաբեն նախնիների թողած հարուստ ժառանգության արժանի գնահատական տալու համար։ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Գագիկ Սուքիասյանը խոսելով Արցախի նախկին մայրաքաղաք Շուշիում, դեռևս 1828 թվականին հիմք դրված գրատպության մասին ասաց, որ այդ հանգամանքը անգնահատելի դերակատարություն է ունեցել մեր մշակույթի մեջ։ 1828-ից 1920 թվականներին Շուշիի 5 տպարաններում բույս են տեսել ավելի քան 170 անուն գրքեր եւ 28 անուն պարբերականներ որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչպիսի հարուստ մշակութային ժառանգություն ենք ստացել մեր նախնիներից, ասաց Կաճար գիտական կենտրոնի տնօրեն Մեհեր Հարությունյանը, հավելելով, որ 19-րդ դարի 20-ականներից սկսած Շուշին բուրըն վերեսք էր ապրում, որտեղ սկսեց կենտրոնանալ հայ մտավորականության սերուցքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանը իր խոսքում հատկանշեց մշակույթի զարգացման համար անհրաժեշտ տնտեսական հնարավորությունների գործոնը իրենց տեսակետները հայտնեցին նաև Արցախի հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սլավա Սարգսյանը, լրագրող հրապարակախոս Թարգմանիչ Միքայել Հաջյանը, Կաճար գիտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Յուլիա Հարությունյանը ներկաների ուշադրությանը ներկայացրեց նշված ժամանակահատվածում Շուշիում օտար լեզուներով լույս տեսած բարբերական հրատարակությունները։ Այնուհետև Արցախի ժուրնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանը ներկայացրեց Հայաստան 1988-2018 թվականների լույս տեսած գիրք ալբոմը, որում տպագրված են Հայաստանում եւ Արցախում վերջին 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին պատմող աշխարհի տարբեր երկրների 29 ճանաչված լուսանկարիչների 300 լուսանկարները։ Այն սկսվում է Ասկերյանի Բերթերթի խմբագիր ֆոտոլրագրող Վալերի Պետրոսյանի 1988 թվականի փետրվարին արված լուսանկարներով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտ Այգեստան վանքի խաչմերուկ տրմբուն 50 կիլոմետրանոց ճանապարհն առանձին հատվածներով վստանհրաժեշտության վերանորոգվել է եւ ասֆալտապատվել։ Այս մասին հայտնել են քաղաքաշինության նախարարությունից, մանրամասնելով, որ 50 կիլոմետրանոց միջշրջանային ճանապարհի մոտ 30 կիլոմետրն արդեն ասֆալտապատ է։ Աշխատանքն իրականացվել է 2018 թվականի ծրագրով պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Դրմբոնի հատվածում այս ճանապարհը միանում է Վարդենիս Մարտակերտ միջպետական մայրուղուն։ Արցախ այցելողները Ստեփանակերտ կամ Գանձասար հասնելու համար կերթևեկեն ոչ միայն բարեկարգ մայրուղով, այլև էապես կկրճատեն ժամանակը։ Նշենք, որ բարեկարգման ու ասֆալտապատման աշխատանքները քաղաքաշինության նախարարության պատվերով իրականացրել է Կարավան սահմանապահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ասկերանի շրջանի Նորակ գյուղ համայնքում հուլիսի 12-ին արցանագրվել է շնագայլի հարձակման դեպք։ Ստեփանակերտի բնակչուհի 1950 թվականին ծնված Նուրվարդ Գաբրիելյանը դիմել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն վերին շրթունքի շնագայլի կծած վերքով։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացրել են, որ տուժածին ցուցաբերվել է վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում, ներարկվել է միանվագ հակափայտացման անատոքսին եւ սիճուկ, ինչպես նաեւ հակակատաղության պատվաստանյութ, որը կշարունակվի իրականացվել համաձայն ուղեցույցների ըստ ժամանակացույցի։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է բնակչությանը զգուշանալ թափառող շներից եւ վայրի կենթանիներից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում Բելգիայի հակաբուռությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելի օթանավակայանում ազատության ուղիղ եթերում ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարչապետի խոսքով դժվար թե արտգործնախարարներ Նացականյանի եւ Մամեդյարովի հանդիպումը շրջադարձային կարելի է համարել հանդիպում է եղել, շփում է եղել։ Ըստ էության առաջին շփումը այս թեմայի շուրջ եւ որևէ պարագայում առաջին շփումներից մեծ արդյունքներ ակնկալելը ճիշտ չէ։ Դրանք արժեքավոր են այնքանով, որ տեղի է ունենում շփում ծանոթություն, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին թե նախատեսվում է արդյոք վարչապետի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ, Փաշինյանն ասել է, որ այս պահին այդպիսի որևէ կոնկրետ խոսակցություն չկա։ Ցանկացած նման հանդիպումներ շատ կարևոր են։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Բրյուսելում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի միջև տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ միշտ էլ փորձ է արվել վերականգնել բանակցությունների ձևաչափը, այսինքն Արցախը բանակցային կողմ դարձնել, եւ լավ է, որ իշխանությունները հաստատակամ են այս ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի գրասենյակի հնարավորությունների ընդլայնման ու դրա հնարավոր ազդեցությանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։ Նա հիշեցրել է, որ դեռ 2016 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում ու Վիեննայում հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները քննարկել են հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացման ու կարգավորման խաղաղ գործընթացին նպաստող մտնոլորտի ստեղծման ուղղությամբ քայլերը։ Այդ նպատակով նրանք պայմանավորվեցին հակամարտության գոտում ավելացնել միջազգային դիտորդների թիվը։ Այդ թեման քննարկվել է կողմերի հաջորդ շփումների ժամանակ, այդ թվում Կրակովում այս տարվա սկզբին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, ինչի արդյունքում հասել էին սկզբունքային պատկերացման լրացուցիչ դիտորդների թվի, նրանց տեղակայման ու դրա վերաբերյալ այլ հարցերի մասին, սակայն վերջնական որոշում դեռ կողմերը չեն ընդունել, ասել է Զախարովան հիշեցնելով, որ հիմա Հայաստանում նոր իշխանություն է։ Նա նշել է, որ նախարարների առաջին խորհրդակցությունից հետո կլինեն այլ հանդիպումներ, որոնց ժամանակ կողմերը կքննարկեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցերի լայն շրջանակ, ներառյալ դիտորդների թեման։ Միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Այս մասին նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Այսօրվա դրությամբ սահմանում զորքերի տեղաշարժը, Նախիջևանի ուղությամբ տեղաշարժը շատ վտանգավոր է, Միշտ եւ առավել եւս այսօր պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի, նշել է նա։ Սասուն Միքայելյանի համոզմամբ Ալիևն այսօր վախենում է հայ ժողովրդի համախմբվածությունից։ Նրանք լավ գիտակցում են, որ դարեր ի վեր, երբ մեր ժողովուրդը համախմբվել է, մենք միշտ հաղթանակ ենք տարել։ Պատգամավորն ընդգծել է, համախմբվածությունը պետք է պահել, իսկ Թավշյա հեղափոխությունը նորածին երեխա է, որին պետք է յուրաքանչյուր հայ պահի ու փայփահի։ պահ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հերթական այցելությունն են կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված ձերբակալված անձանց։ Այս մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղում կոմիտեի առաքելության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը։ Մենք շարունակում ենք այդ անձանց կանոնավոր կերպով այցելել։ Իր մանդատի համաձայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի այցելությունները կազմակերպվում են նրանց պահման պայմանների եւ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի մոնիթորինգ անցկացնելու նպատակով, ինչպես նաեւ նրանց ազգականների հետ կապ պահպանելու հնարավորություն ընձեռելու համար, նշել է կոմիտեի առաքելության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղում են գտնվում Ադրբեջանի 3 քաղաքացիներ՝ դատապարտված Դիլհամ Ասկերովը եւ Շահբազ Գուլիևը, ինչպես նաեւ Էլնուր Հուսեյնզադեն։ Ադրբեջանում է գտնվում երկու հայ՝ Լեռնային Ղարաբաղի դատապարտված քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանը եւ Հայաստանի քաղաքացի վնասված հոգեկանով Զավեն Կարապետյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 30-ից 35, հովտային շրջաներում մինչև 38 աստիճան տաքություն։